Emigani esura ya 15 Empororo nungi emara ekiniga Kyonka okukabuka kukiimukya Orulimiro mumanyi rugamba ebyamagezi Kyonka akanwa ko mufera kagamba ijurwa ebujabuja Omkama abona buliantu abona omubi no murungi Orulimi rurungi ruba mutigo burora kyonka karugamba ebitokoyire ruwenda omutima omufera agaya omwano gwaishe kyonka agambirwa akawulira ogwo abali mugezi omumugorogoki habamu eitunga lingi kyonka itungali omubi ligwerwa ebyemba akana komumanyi kagamba ebyamagezi kyonka abafeera tikuo bagira ikitambo kyomubi omukama takikunda nakake kyonka enshara yomugorogoki emushemerera ebigiro byomubi omukama bimutama muno kyonka agonza akora ebyobugorogoki Achwa emiyango abona ekibona bonyo kihango enyanga kugambirwa erifa omukama yabona ebiri sheuli na abadoni haije aburwe kubona ebiri omumitima yabantu obayiga yanga netayenda kuhanwa tayehanuza amumanyi aina ebyera amutima bimuboneka amaisho kyonka obobujune azoka achunchubaire omugezi aitanira obumanyi kyonka abafera bashemererwa obutamanya omushashe agira enaku ebiro byona kyonka owo mutima guli kushanduka aikara na ashemererwa hakiri kugira bike kyonka okatina omukama kushaga okugira eitunga lingi likakubonesa enaku akiri kugonjanya mukaragira omuliri kushaga okuragira enyama eshaire oko nimunobangana omwangu wo kunigara aleta endwano kyonka owekinega kigufi araza enkungana omunafu agira enaku zonka omuburora kyonka oburora bomugorogoki bubabwe mirembe yonka omwana omugezi ashemereza ishe kyonka omufera agayanyina obufera bushemerera ataina magezi kyonka omugezi akura ebyobugorogoki kotatege keirwe ebyoli kwenda kukora bigenda kubi kyonka kaba kutegekera bangi ao bigendage omuntu ashemererwa empororo eyaizira omukanya kayo nikigambo ekyagambirwa omwibanga lyakyo tikishemera pai obubumanyi araba omumwanda goburora ataijaka gya sheoli okuzimu omkama akambura enju yowe ikuru kyonka akataka kentumbu akazi akalinda ebitekerezo byo mubibitama omuno omukama kyonka ebigambo byo mugorogoki bimushemerera omuntu arurukira eitunga dokukwangura abonesha ekayenaku kyonka atamwarushwa ogwo alirora omugorogoki atekereza muno oko araorora kyonka omubi agamba kubi omukanwa enshara yomugorogoki omukama agiulira kyonka omubi tamuulira nakati abashemererwa bashemerera abandi kandi amakuru garungi gagomora omuntu aulira omwano gwomugasho ogwo nawe aligira obumanyi enyanga kugambirwa eyeshasa kyonka akunda kugambirwa ogwo agira amagezi ayayegesibwa ebyobumanyi atina omukama kandi kogonza ekitinwa obanza oba mwetoya